ons kom onbeskaamd soos kinders, ons ontvang uit die hand, al wat ons het is om te gee, dit wie ons is, dit wie ons gemaakt het, en wat er voorrecht om te weet, dat die offer van ons leven aan u, is een waardig een, waardig gemaakt dier die self, en daarvoor eer ons u vanmorgen, kom aanvaar ons offer vanmorgen, kom spreek u tot ons, spreek in ons harte, kom verkoek ons met die woord, met die teenwoordigheid, met die salving vanmorgen, in Jesus naam. Amen. Vandaag is eindelijk een besonderse dag in ons volkse geschiedenis, en nou het het so gewerk hierdie jaar, dat gelofte dag, soos ons dit geken het, of versoeningsdag, soos wat het nou bekend staan, nou juist op een sondag is. En miskien is het goed om bykie weer daarna te kyk, met die perspektief van die Nieuwe Testament, met die bril waarmee God ons geleer het om te kyk. Je weet, ons het vir mekaar dit gesê, dat ons het twee fases in ons levens, wat ons meer bekend is, En dit is, ons het gesien, in die tydperk van Mooses af, tot by die kruis het die ouwe verbond gegeld. En na die kruis tot vandag toe geld die nieuwe testament. En ons het gesien dat die ouwe verbond gesê het, as jy dan sal ek. En dit is typisch van een verbond. Een verbond is een ooreenkomst tussen twee partijen, waaraan al twee partijen deelneem en waar, al twee partijen moet presteer om die verbond te laat werk. Die Engelsman sê, to make it stick. En daarom het God gesê, as jy, dan sal ek. As jy, sorgvullig houd, alles wat ek jou vandag beveel, sal ek jou die hoogste stel by al die nasies van die aarde. En ons weet dat die mens het nie kon gedoen nie. Die mens kon het nie recht kry nie. Paulus skryf vir ons, hy sê ons weet dat die werke van die wet geen mens voor God rechtverig so wees nie. En hy gaan voort, hy sê, allemaal het gedwaal so skaap, hy elke keer sy eie pad geloop, daar het nie een wat goed doen, nie selfs nie een nie. En Paulus gaan nog voort en sê, allemaal ontbreek die eerlijkheid van God. Allemaal het gesondig ontbreek die eerlijkheid van God. So, die sal ek deel van die as jy, as jy sal ek, die sal ek deel het achterweer gebruik, en God sê, ek gaan een nieuwe, ons vertaling sê verbond, eindelijk praat God dan van een testament, nee, hy sê, ek gaan een nieuwe testament maak, nie soos die verbond wat ek gemaakt het met Israel, toe ek hulle uit Egypte uitgeleid het nie, want hulle het nie by my verbond geblei nie. Hulle die as jy deel, het hulle nie nagekom nie, en omdat hulle die as jy deel nie nagekom het nie, hy sê, daarom het ek hulle verontagsam. Daarom kon die sal ek deel nie in werking tree nie, want daar was een Daar was een wet in hierdie saak, en die wet het gesê, as jy sal ek, en as jy nie, en dis wat gebeur het. Goed. Dis nou interessant, hoe die, die mens, Goed, toe kom God en hy stuur sy seun na die aarde en hy doen dit vir ons. Hy doen die as jy deel, doen Jesus vir ons. Hy het ons geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid het. Hy het dit vir ons gedoen. Hy kom neem ons skuld op hom. Hy kom dra die straf daarvoor. Hy kom maak ons vry en nou sê hy, ek het, jy kan. So daar is een totale nieuwe scenario in die Nieuwe Testament. Die tragedie is, dat verbykans 2000 jaar na die kruis, nadat Jezus gekom het en opgestaan het, verbykans 2000 jaar, sien die mens dit nie, het die vijand, dier die godsdienstmodel, die mense gemoed penetreer, met die misleiding en die leun, dat die mens nog steeds in sy sondagskap vastgevang is, dat hy nog steeds nodig het om te presteer voor God, en dat sy waarde nog steeds afhang van sy prestatie, van sy werke, terwyl Paulus het vir ons baie duidelik gemaakt het om te sê, omdat een van allemaal gesterf het, allemaal gesterf, en daarom ken God ons nie na ons werke nie, maar hy ken ons na ons stand, hy ken ons na die werk van sy Seen, daarom ken ons nie meer na die vlees nie, want ons was ingesluid in Christus, en daarom sien God ons as nieuwe skeppings. As ons dink, die elende, die bloedvergieting, die tragiek, wat die wereld ken vir 2000 jaar, as gevolg van die leen. Ek wil jy jylle moet dink vir morgen en dink. Dink daar oor, dat indien die wereld, kom ons los die wereld vir oomlik, kom ons sê die godsdienst wereld, indien die godsdienst wereld gesnap het, wat Paulus vir ons geskryf het, die grap gevang het, en van die begin af, nie mislui so wees, dier die roomse stelsel en die afval, wat dier die rooms-katholieke kerk gekom het nie, en wat daaruit gevloeid in die reformatie, en die halve waarhede wat gekom het, en ons gevolge tot vandag toe nie, het jylle gedink, dat as die mens verstaan het, vir die 2000 jaar, wat aan die kruis gebeur het, die jylle gedink ons die wereld gelijk het. Je weet, Johan het vanmorgen een belangrike ding gesê, hy sê die spoed van licht, ek het altyd gehad as 192.000 mil per seconde, nou hoor ek as 187.300 mil per seconde, maak jy saakie, maar dit is vinnig. Ek dink nie die ouwense gatsometer sal laai verskil kan lees nie. Maar, besef jy dat alles wat moet gebeur, klaar gebeur het by God? Besef jy dat God dit voorbereid het, en al wat hy van ons verwag, is om om toe te laat, om het vir ons te wees. As ons kan sien, soos God sien. Ek sê gestrand vir Dian in Anshin, ek sê, as ek sien wat God sien oor hulle levens, as ek sien wat God sien oor ons levens, hy sien oor ons, dat ons binneste in beroering kom oor al die goed, en al die guns wat hy ons bewys. Hy sien oor ons, dat die gemeente een veilige woonplek is. Hy sien hoe ons gemeente groei, soos jong gras. Hy sien hoe nazies en konings trek na ons lig. Hy sien hoe ons heerlijkheid, ons gerechtigheid skyn soos een fakkel, en al helderder word, ons lig al helderder word, tot die volle dag, dit is wat God sien hy sien die heerlijkheid van die Heere as hy na ons kyk, en daarom het hy ons uitgedaag in die dag en sê, gaan kyk in die spiel, gaan kyk totdat jy dit ook sien. Gaan kyk totdat jy kan sien hoe God sy oog sien. As jy kan sien dat God sy oog sê, ek sien hoe die heerlijkheid van die Heere die aarde bedek, soos wat die waters die seebodem bedek, dis wat God sien. En terwyl hy dit sien, sê hy vir ons, om het vir ons makkelijk te maak, ons het al die clues, ons het die antwoordstel van die vraagstel, terwyl ons die vraagstel skryf. Hy sê, duisternis kom oor die aarde en donkerheid oor die volke. Dis wat God sien, sien jylle dit ook. Maar God sien nie net dit nie, God sê, oor jou sal die licht opgaan. Nasies en koning sal trek na jou licht. <laughs> So sien jy, ons het nodig om eendheid te sien, saam met God sien, dan kan ons met waarheid sing vanmorgen, ek is blij, Jesus is my blijdskap. Dit is Godse hart vir ons. Maar kyk wat het gebeur, as gevolg van die misleiding van die vijand, wat die mens in sy sondagskap vastgehou het, wat die mens sy oor toegemaak het, om te kyk en te kyk en die kruis nie te sien nie, te hoor en te hoor en die evangelie nie te verstaan nie, met stomp harte, waarvan Paulus skryf, hy sê, solank as wat ons vast in die ouwe verbond, solank as wat Mooses gelees word, bly daar een bedekking oor ons hart, en ons sinne verblind, kom ons, ons gaan een op, op God, ons sê, jyre, jy sê, as jy sal ons, of as ons sal jy, kom ons draai om om, kom ons daag die jyre uit, ek praat nou van so 176 jaar gelede, by bloedrevier, kom Sadel Salee en sy man, en hulle sê, kom ons gaan een opbod. En ons sê, jyre, as u sal ons, nou wil ek jou vraag, wie is nou die hond en wie is die baas? As ons kyk na ons oud-testamentiese gebed, ons het praat die laatste dag baie daar oor, en ons kyk in ons oud-testamentiese gebed, hoe dat ons hierdie pleidooi, hierdie lang lys voor God gebring het, en gesê, jyre, maak so en jyre voorsien dit, en jyre, dink aan die armes, en jyre, die Heer het net so lang lys van dinge wat hy moet gaan doen as ek klaargebid het. En as ek dink, hoeveel mense daar is wat bid, wat die lang lys te bid, dan dink ek, die Heer moet verskrikkelijk bezig wees. En wat ek lees in die skrif, is hy glad nie bezig nie. Hy is in sy ris. Want al wat hy vir ons sê met die lange lijst is, hy sê, ek het het klaar gedoen. Leef jy dit. Dis jou deel. So dit is Godse hart vir ons. Nou, kyk nou net, dis wat met die boere gebeur het in 1838. In 1838 weet ons wat gebeur het. Die boere het binnenland toe getrek, die vrome voortrekkers. En nou het ons achterkom, hulle was toen al die tyd nie heeltemaal so vroom nie. Maar hulle was mense soos ons. Daar was vroomheid ook in hulle. Maar daar was maar korrelkoppe ook tussen hulle, soos tussen ons. So hulle was net so mens soos wat ons was. En hulle trek en hulle trek oor die Drakensberge en hulle loop nou Dingaan in sy Zulu impies vas en hulle gaan maak ooreenkomste. Dis nogal vromerig dink ek. In plaas van om nommer te vat, gemaak hulle ooreenkomste met hom om grond te kry by hom en julle ken die storie. Dingaan steek hulle in die rug en hy vermoor vir Pieter Tief en sy manne en dan stuur hy sy moordkommandos uit en hy vermoor by Blomkrans en Wenen omtrent 500 vrouens en, en mans en kinders weerloose mense, vernietig hulle. En dan sien ons dat die, die volk is desperaat en moedeloos en in groot moeilikheid. Hulle staan by die punt waar hulle uitgewis kan word dier die Zulu mag. En dan kom Sarel Salee en Sarel Salee sê, kom ons doen dit. Maar nou moet jy vir ons sê, waar staan hulle? Hulle staan 1836 jaar na die kruis. Maar hulle opereer voor die kruis. Hoeveel mense, hoeveel christene vandag, oprechte kinders van die Heere, opereer nog steeds 2000 jaar in die verlede. En hulle sê, Heere, as hy sal ons. En wat gebeur? Wat is die resultaat? Die resultaat is dat daar met bloedrivier een absolute klinkende wonderwerk gebeur. Ons kan nie dit misken of miskyk en sê dat daar nie een wonderwerk was nie. Ek het gehoor, dit was twee, ek lees in een ander bron, daar is drie wat liggewond was, drie van die boere. Ongeveer 3000 Zulus het gesneeuwel die dag. Is in die Natalse reenseisoen, jylle hoor hoe reen het nou daar. As het gereen het die dag, was hulle in groot moeilikheid, en hulle kruid nat gereen, ek kon nie skiet die. Alles het recht gewerk, om hierdie oorwinning te behaal. En dit pas so in die prentje, en Sarah sê, ons staan hier voor die almachtige God, om een geloft aan hom te doen, Heere, dat as hy ons sal bewaren, as hy ons die oorwinning sal skenk, dan sal ons hierdie dag, sal ons gedenk, as een dankdag, soos een sabbat, sê hulle. En ons sal vir die huis bouw, want jy sien, hulle het nog steeds gedink, God woon in een huis wat met hande gebouw is. Hulle het nog steeds een gebouw die huis van die Heere genoemd. Maar net na die kruis het Stefanus al gesê, in sy betoog, toe hy hom aangeklaat het, hy gesê, God woon nie in tempels wat met handen gebouw is nie. God woon nou in ons. Maar in elk geval, verstaan jy, ek wil net vir jou sê, waar was hulle denken? Hulle denken was hier. En ten spuite van die feit, dat hulle denken daar was, kan ek en jy dit nie wegredeneer nie. Godse engele was daar. God het hulle gehelp en bloedrivier was een wonderwerk oorwinning. Ons kan het nie wegpraat nie, dit is een feit. Dit is een gegewe. En as ons dit wil ontken, dan ontken ons ons geskienis, waar ons vandaan kom. Nou, hoe goed hulle, hulle deel van die ooreenkomst nagekom het, is een open vraag. Want soos dit vir my klink, het het maar baie lang gevat voordat die huis gebouw is, die gelofte kerkie in Pieter Marisburg toe uiteindelijk gebouw is. En het lyk vir my dat die hou van die dag het eindelijk maar uit mekaar uitgeval. En het was eerst later toe dit een politieke speelwal geword het en toe dit een politieke connectie gekryd en gesê het, hier kan ons politieke mint uitslaan, want die nationale partijregering rechtig gelofte dag herstel het tot die plek waar hy moet wees. Die vraag was, waarover was dit? Om hierdie gelofte na te kom, was dit die primair, ek geloof in partij om sy harte, ja. Of was dit, om dit polities te gebruik. En dit het goed gewerk polities vir lang tyd in Suid-Afrika. Die vraag wat ons echter moet vraag, maak die saak oor die goed nie. Wat het by Blokrans en Wening gebeur? Waar was God? Die God wat hulle gehelp het by Bloedrivier, waar was die God by Blokrans en Wening? Was Blokrans en Wening die Zuluse beerd om te wen? en bloedrivier, die boer is het beurt om te wen. Kom, niemand vraag die vraag nie. Wat het gebeur? Wat was hier dan die gang? Sê vir my, aan wie se kant is God? Was God aan die kant van die boere? Of was God aan die kant van die Zulus? So lief het God vir wie gehad, die boere gehad? Huh? dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo nie, verloor hom gaan nie. Nee, so lief het God die wereld gehad. So wat was Gods hart? Die Zulus was so sy kinders, wat die boere sy kinders was. God het hulle so gesien, omdat een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf. So dis hoe God na die Zulus gekyk het. Wat het die Zulus gedoen? Hulle het nie na God gekyk nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het toe besluit om te moor. Wie het hulle opgesteek? die vijand, die mense moordenaar van die begin af, wat achter hulle gesit het, die gees van die antichrist, die gees van die vijand, wat achter hulle gesit het, wat hulle toegelaat het om in hulle te werk met hulle okultiese handelinge, dit was die instigeerder vir die moorde, operatief en op by blauwkrans en by wenen. Maar wat sê God? Hy sê aan hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie. Nou vraag ek jou, wat van ons? Denk ons daan? Je weet, as ons een waarheid en versoeningscommissie vandag moet hou, vir die post-apartheid tyd, dan gaan een paar ouwens een paar dinge om te verduidelik. Maar God sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge, sal ek nooit meer dink nie. So wat het eindelijk gebeur? Hoekom het blauwkraans en wenen een tragedie geword, waar die vijand wat bloot die Zuluma gebruik het, wat die vijand sy sin gekry het om moord te pleeg. Hoekom het dit so gebeur in Blaukrans en Wien en, en waarom is dit omgedraai by Bloedrivier? Omdat die ouwe sy gelofte gemaakt het? Omdat die Heere gesê die payoff is goed genoeg? As jylle vir my die kerk bou en jylle hou die dag vir my, dan sal ek jylle help. Is dit wat gebeur het? Is dit wat God van ons vraag? Nee. Nee. Nou luister, ek is nie hier om die boere en sadelsalie en die ouwens te kritiseer nie. Ek is hier omdat God ons oor oopgemaak het om die waarheid van die Nieuwe Testament te sien. En dan kan ons leer uit die geschiedenis uit. Dan kan ons een paar goed vir ons verduidelik. Jy sien, die Afrikaner volk sy probleem het oor die water gekom uit Europa uit. Maar die Afrikaner volk kom uit Europa uit. Recht. En wat is die probleem waarmee ons gekom het? Ons het met die reformatie theologie en al sy goederkies het ons gekom, het ons geland. Jan van Riebeek het vir ons die gereformeerde theologie na Zuid-Afrika toe gebring, het lyk nie vir my, hy was veel van die theoloog nie, maar dit het met die Hollanders gekom. En so het die Engelse met die settelaars gekom, en so het die vrome Franse hygenote, wat toe uiteindelik ook nie so helemaal vroom was nie, maar het hulle gekom, na die edik van Nantes, met die christelike godsdienst en geloof. Maar wat was hulle godsdienst? Amal van hulle, die selle, ouverbond. En jy sien, as ons aan die ouverbond vasthou, dan kan ons nie met oop oog kyk na wat Jesus in die Nieuwe Testament sien. Jesus sê in, in Lukas 12, hy sê, hy wat my belei voor die mense, hom sal ek belei voor die engele van God, wat in die hemel is maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon wees voor die engele. En die engele het ons gesê, is die dienende geeste wat God uitstuur terwille van die uitverkoornis. Wat geactiveer word, dier die stem van Godse woord. Vir wie God opdracht gegeet en sê, ek gee jylle bevel dat jylle my knechte op jylle hande sal dra, so dat jylle voet tegen geen klip sal stamp nie. Nou, waar was die engele met blauwkrans en wenen? Hulle was gebind, hoekom? omdat die naam van die Heere verloon is. Omdat die theologie van die Afrikaner gesê het, dat alles wat gebeur goed en sleg van God afkom. Omdat die theologie van die Afrikaner gesê het, die mens het nie wil nie. Die theologie van die Afrikaner het gesê, en hy sê dit tot vandag toe, sê dat God twee mense gemaakt het, langs mekaar, met die wil, die emosie, die alles, met die genetica, maar die een het hy bestem vir die hel en die ander vir die hemel. Dis wat die Afrikaanse theologie sê. Met variaties, partij is bykie lichter daar, partij is bykie sterker op, maar in essentie is dit wat die theologie sê, die bouwstene waarop die Afrikaanse theologie gebouw is, sê, die heidelbergse katechismus en die Nederlandse geloofsbeleid is dat alles wat gebeur goed en sleg van God afkom. Met ander woorde, blauwkrans en wenen kom van God af en bloedrivier kom ook van God af. Dan vraag ek wat van Jacobus 1 vers 17 wat sê elke goeie gif en elke volmaakte gave dal van boaf neer van die vader van die lichte by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is. Jezus Christus wat gister en vandag en altyd die selle is, op wat er manier sal hy sy rug kan draai op een klomp weerloose vrouwens en kinders by blauwkrans en wenen net om vir die manne later oorwinning te skenk by bloedreveer. Die antwoord is, die naam van die Heere was verloon door die theologie. En daarom, toe die vijand met sy aanslag kom, want hy loop rond soos een brillende leeuw, om te kyk wie hy kan verslind, wie hy gaan verslind, die ouwens wat vastgevang is in die leen van die vijand, wat in die mag van duisternis, wat lankal oorgebring is uit die mag van duisternis, oorgebring is in die koninkrijk van die seen van sy liefde. 1836 jaar, as jy meer precies wil wees. So lankal is hulle oorgebring, maar hulle sit in hulle gedagtes nog steeds onder die mag van die aanslag, of die mag van die verleiding van die vijand, wat hulle wees maak, dat alles wat gebeur, Godse wil is. En so, kom die vijand met die pionne wat hy gebruik, die Zulumag, aangestorm op die twee laars by Blaukrans en Wenen. En die mens is weerloos en uitgelever. En die engele van God is gebind. En resultaat is een massa moord. En dan, in hulle onkunde, kom Sarelse leen, hy kom stel die gelofte voor, en hulle maak een gelofte, en nie verander het, wat het daar gebeur? Al wat daar gebeur het, was daar het was een herkenning van die naam van die Heere. Al was daar onkunde, al het hulle dit nog steeds misgevat, was daar een erkenning, was daar een buig van hulle knie, voor die almacht en die vermoe van God. En wat was die resultaat? die engele was geactiveer. Ek vraag myself baie, toe die Tweede Vrijheidsoorlog uitbreek, 61 la jaar later, in 1899, waar was die sadelse lees toe? Waarom het die mannen nie toegelofte gemaakt hee? Hulle kon nie, van die Engelse wat hulle aangeval het, het ook gebid. Het was nie een klomp barbare nie. Kom aan. Hoekom het niemand toeg aan een geloftige ding? Hoekom was daar nie toe vrymoedigheid? Om een geweer een gelofte af te leen nie. Ek weet nie, ek was nie daar nie. Maar ek vraag die vraag. Maar kom ons spring oor. Waar is ek en jy vandag? Wat is van Godse hart? Gods hart is van die gaan af. Die selle. God het gesê, ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy is jou die kop vermorsel. Jy sal my nie akskeen byt. Ons weet, hy praat met die duivel, en hy sê dit van sy sien wat gekom het. Die joodse nasie, waaruit baie Afrikaners so graag wil hee, dat ons moet stamme, ou, klom ouds wat in die, die volksverbond theologie behoort, ek sit met hulle in Namibie en praat, en hierdie ou sê vir my, jy maak dit so af, hy sê, ons spook ons blauw in die gezicht, om net deel te wees van Israel. Ek sê, ek het glad nie nodig om deel te wees van Israel nie, van vleeslike Israel nie, maar ek is deel van geestelike Israel. Vleeslike Israel laat my koud. Vleeslike Israel, sy enigste claim to fame, as ek het so kan stel, sy enigste aanspraak, is om te sê dat die Messias uit hulle gebore sy word, en toevallig is die Messias toen heel uit hulle gebore nie, want hy is uit Godse geest verwek. Maar as hulle dan nou een aanspraak so maak, dan moes uit hulle uit moes die vrou kom. Nou wat interessant is nie, is kyk, die vrou het nie getel nie, in die tyd nie. En ons het vir mekaar ons gesê, hoekom het die vrou nie getel nie? Kan jy het onthou? Ons het gepraat daar aan oor die ander dag. Hoekom het die vrou in die oud testament nie getel nie? Wie is die vrou? Is die bruid? Wie is die bruid van Christus? Directe effect van die sondeval. Daarom toe Jezus dit kom rechtstel het, kom Paulus en Paulus sê, daar is nie meer jood en griek en nie meer slaaf en vry man, daar is nie meer man en vrou nie. Die bruid van Christus is herstel. So die bruid is herstel. En uit Israel het Maria voortgekom. Waar kom dit vandaan? God sê vir Abraham, hy sê, in jou sal al die nasies van die aarde geseen wees. Al die nasies. So wiet God in gedachte. Nou kyk nie, hoe doen God dit vir ons? Nou kan Israel sê, as iemand een aanspraak kan maak na die vlees, moet het Israel wees. Dit is my interessant hoe dat die Afrikaner volk omself die recht toegeëien het om een aanspraak te maak, soortgelijk en selfs sterker as die van Israel om dan Godse uitverkore volk te wees. Maar kyk ons na Israel, dan sien ons, die innigste Israel wat dus die aanspraak so kon wees, so die aanspraak wees van uit Maria uit. Of kom ons sê dan uit Joosef uit. Maar kom ons kyk na die geslagsregister van Joosef. Kom ons kyk na die geslagsregister van, na die vlees van Jesus. En wat sien ons? Ons sien Ruth die Moabitiese vrou, die ouma grootjie van koning David, die Moabite wat verwek is uit die bloedskande van Lot met sy eie dochters uit. Ons sien Rahab, die hoer van Jericho, wat ingebouw is, <laughs> in die stamboom van Jezus in, en wat sê Jezus daarmee vir ons? Kan jylle onthou dat toe Jezus in Nazareth kom, net na sy versoeking, kom hy in Nazareth, ons lees daarvan in Lukas en hulle geef hom die boekrol. Hy vat die boekrol, hy sê, die geest van die Heere, Heere is op my, om die Heere my gesalf het, om een blye boodskap te bring in die ootmoedig is. Hy lees Jesaja 61, en al die tyd praat hy van homself. En toe hy klaar is, is hierdie ouwens geraak, jy kon duidelik sien, daar was so een uh, inpak van dit wat hy lees, dat die ouwens besef het, maar iets is bezig om te gebeur met ons, en hulle oe is allemaal stip op hom gericht, en hy kyk op en hy kyk vir hulle, hy sê, hierdie skrif is vandag in julle oor vervul. Hy sê, julle sal sekerlik vir my sê, genees hier, genees hier self. En hulle sê, hy praat syke aangename woorde, maar, maar is hy nie die sien van die timmerman nie? En dan antwoord hy sê, een profeet is nie geëer in sy eie land nie. Dit was so, dit is nog steeds so. Maar wat die kostbare daarvan is, dan kom Jezus en hy sê, daar was baie, wederwees in Israel. In Elias tyd toe dit drie, vir drie jaar en ses maanden nie gereen het nie. Hy sê, en nie na een van hulle is Elia gesteen nie, behalwe die heidense wederwee, die wederwee van Sarfat uit Sidon. Hy sê, daar nou was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, maar Elisa is nie na een van die melaatses gesteen nie, die enigste een wat genees is, is na Aman die Syriër, toe wil hom gooi met klippe, toe wil hom doodmaak. Rechtig, hulle wil omstenig. Hulle op hulle tanden gekners. Want jy sien, hulle aanspraak was die suiverheid van wie hulle was. En hulle kon nie verdra dat God verder kyk as net hulle self nie. Jy sien, as jy met baie stoere Afrikaners praat, hulle sikkel om te aanvaar dat God het een zaak met die Afrikaner volk. Maar wie wat, hy het saak met die Zulu volk, die selle saak, en met die Kozas, en met die Boesmans, en met elke volk onder die zon, het God die selle saak. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy sien gesteer het. En ons het een paar weke terug van mekaar gesê, toe ons gekykend na die onliste en goed wat daaronder in de doorings die plekke plaas van, het ons gesê, ons moet die streep recht kry, want wat ons gedoen het, ons het een ons en een jylle, en ons het een streep getrek en ons het gesê, ons is aan die kant en jylle is die kant, die opstokers en die betogers, hulle is nie jylle nie, hulle is ons. God sien hulle nie as jylle nie, God sien hulle is ons. Die jylle begin met die vijand. Besef jylle dat die mensdom ingesluid is in Godse droom, in Godse plan. En ek en jy het nodig om soos God te sien. Ons nodig om te sien dat God die mensdom ingesluid het. Nou dit sou anders gewees het. Want jy sien, as Sarel Verleen sy manne die dinge gesien het, dan was dit dalk anders. Dan sou hulle dalk onvrymoedig gewees het om 'n gelofte af te lê en te sê, "Here, help ons om hierdie klomp Zulus wat was die resultaat dood te maak." Dat 3000 van hulle geval daai dag. Terwyl God 'n saak moet lei. God het 'n saak met hulle. Hy sê ek nie gekom om te vernietig nie. Ek het gekom om te red. So ons sien van die begin af dat God hierdie plan gehad het dat hy gesê het, in jou sal al die nasies, Abraham, omdat jy jou geseen nie teruggehou het nie, sal al die nasies van die aarde in jou geseen word. Dis wat hy bedoel het, met die seen wat uit Abraham uit sou kom. So sien ons elke keer die selle. En sien ons, klompie jaar later na Abraham, so 430 jaar, nee, lang, lang voor dit, nie baie lang na Abraham, nie. sien ons vir Joosef, sien Joosef het een droom, jylle ken die story van Joosef wat sy drome gehad het, van die gerwe wat gebuig het voor sy gerwe, van die son en die maan en die 12 sterre wat voor hom gebuig het, en dan is hy haat sy broers om hulle verkoop om en na Potifar toe en uiteindelik beland in die tronk in Egypte, en dan droom Faroe. En Joosef leed die droom uit. En God verhef vir Joosef, ek wil hier ons met iets sien. Hier sit Joosef in die tronk. Daar is vir hom geen recht nie hy het geen rechtspan nie, hy kan nie eers een proudeio, wat noem hulle die advokate, wat, wat die staat aanstel om namens jou op te reen, daar is niemand wat vir hom op te reen nie, hy is eenvoudig sonder verhoor, of met een skewe verhoor, in die tronk gegooi en van vergeet. Ondeel jy die skinker in die bakker, die skinker in die bakker kom, en al wat hy sê vir die skinker, toe die skinker herstel, is hy, denk toch net aan my. Ek is vergete in die tronk. Is dit my leven? Hy is 30 jaar oud, ek weet nie hoe lang is hy toen nou al in die tronkie is dit sy leven, dit is sy verwachting. Maar jy sien, jy het een ding gesê vanmorgen, dit wat God gesien het, was op pad. Al wat Joosef nodig gehad het in die tronk, is om te sien wat God sien. Ek weet nie of hy het gesien het nie. Maar ek en jy mag ons in die tronk bevind, in die tronk van rechtstellende acties. In die tronk van allerhande politieke onluste, in die tronk van een vlaag van misdaad, in die tronk van morele afval en een tronk van die verval van ons infrastructuur. Ons mag ons self vanmiddag in so'n tronk bevind. Maar Jozef het nodig gehad om te sien wat God sien. God het gesê, my eerlijkheid sal die aarde oordek, soos die waters die seepbodem bedek. En ons is nodig om te sien as God sien. En wat het God gesien? God het gesien dat daar 7 vet jare sal wees en 7 maar jare sal wees, en hy geef vir Faroe hierdie droom, en Joosef let die droom uit, en wat sien ons gaat gebeur? Met die droom aan Faroe, en die uitlegging daarvan, sien ons dat God die wereld red, nie die Egyptenaar, nie net vir Jacob en sy seens nie, die wereld, hy sê die hele wereld het na Joosef toegekom, om by hom koring te koop. Laat ons vakar het ening vraag, het God die hongersnood oor die wereld gebring? Waar kom hy hongersnood vandaan? Jy sien, omdat God gesien het, wat kom, ondou net wat het Adam gedoen, Adam het die aarde uitverkoop. Die aarde was in die hande van die vijand, die vijand was die, die oorste van die wereld. En hier stier hy, hier stier hy, een droogte, hier stier hy een hongersnood. Ons het gesê, die reen is die selle, wat hier te min is, val te veel daar waar een plek een droogte is, is daar stroom op die ander. Dit is die wanbalans van die aarde, is waar oor as gevolg van die verkeerde bestuur. En nou kom hy, God voorsien hierdie goed wat die vijand sou doen. Hy het dit nie gestuur nie, hy het dit bestuur. Hy het dit nie oor die wereld gebring nie, maar hy het gesien wat hier gaan kom, en hy het gesien hoe die vijand werk, hoe die, die vijand die mens goeie jare sal gee vir 7 om die kraan op om toe te draai en om te vernietig. Precies soos die vijand werk. En God het voorsiening gemaakt dier Joosef. Maar Godse voorsiening dier Joosef was vir die volk. Nie net vir die Israel volk nie. Vir die Egyptiese volk. So lief het God die wereld gehad. So, wat ons nodig het, as ons kyk vandag, 100, is het 76 jaar na bloedrevier, moet ons kyk om ons gedachte recht te kry en sê, waar staan God, waar staan ons, want ek wil met God saamstem oor hierdie goeders. As ons verder gaan dier die skrif, kom ons by Daniel. Daar sien ons in Daniels lewe, sien ons die koning Nebukadneser dier die droom, weer een, sit Daniel in die tronk, in die tronk van ballingskap. Daniel sit in die tronk van ballingskap, so wat sê hy, hy sê ek is uitgelever, daar gaan nooit herstel vir my wees nie. Wie gaan opstaan in my volk en ons verlos uit die hand van Nebukadneser en die eh, Babyloniërs? Ons het die as jy nagelaat, so God sê, ek het onttrek. God sê, engele was nie daar nie, die Babyloniërs het hulle weggeleid. Dit was die resultaat van hulle levens. En Daniel sit in hierdie elende, en as Daniel net kon sien, wat hy moendlik gedoen het, want God is nie aannemer van die persoon nie, so wat hy God vir Daniel wou doen, wou hy vir hom doen. Hy het vir Ezekiel gedoen, kyk wat het Ezekiel alles gesien, terwyl hy in een ballingskap is. Hy het saam met God gesien, Daniel die selle. Ons sien wat is die resultaat, dat Daniel gee die uitlegging van Nebuchadnezzar's droom, en jylle onthou die beeld met die kop van goud en die skouwers van silver en so het afgaan het tot by sy voete van eister en klei wat nie wou meng nie en die klip wat sonder die toedoen van mense handen losgeraak het en die beeld aan sy voete getref het, onthou jylle dit? En wat gebeur met die klip, die rots? die rots het gegroei, die rots het die beeld en al die koninkryke van die aarde vernietig, maar hierdie rots het gegroei en die hele aarde gevul, wie was die rots? Rots was Christus. En waar is ek en jy? Anskou die rots waar het jylle gekap is. Christus in ons, die rots is in ons. Hy is die hoop van die heerlijkheid. En nou moet ons in die rots kom, Jy sien, wat gebeur het, ons helaas daar van mekaar gesê, die rots is in ons, so die rots is onsigbaar, solang as dat onsigbaar is. Maar waaran ons, met die onbedekte gezicht, soos in die spiel, die eerlijkheid van die Heere aanskou, dan begin God by ons oor, om ons oor op te maak, om te sien, dat eindelijk, het ons dan nou die rots geword. Dis die ding wat ek vanmorgen sê, na alleen van wat jy sê, we are God in this play. God het gekies, dat ons om sal vertoon. Maar sal ons om ooit kan vertoon, as ons nie in die spiel kan kyk, en kyk totdat Godse gees vir ons in die spiel die heerlijkheid van die Heere wees nie, dat die refleksie van ons die heerlijkheid van die Heere is nie. En sien die oomlik, as ek dit kan sien, dan moet ek noodwendig sien, dat die Zulus, ek nou praat nou maar van hulle vandag, omdat dit nou dingansdag is, nee, dat die Zulus ook die heerlijkheid van die Heere dra. En as God na hulle kyk, is dit wat hy sien. Besef jy nou, verander ons exclusiviteit. Nou verander het van exclusief na inclusief. Nou sien ons, dat God een plan met die wereld het. Nou sien ons wat so interessant is wat Paulus sê, daar is nie meer jood of griek of slaaf of vryman of barbaar of skiet of man of vrou nie. Hy sê, maar ons is allemaal een in Christus, so as ons in die rots is. As ons in die rots kan sien, dan sien ons een. Dan sien ons eenheid. Sien julle? Die tragedie van een reenboognasie is een, ek wil sê, een reenboognasie is een non-starter. Hoekom? as dit nie in Christus is nie, is dit in niks. Dan sal hy nie bestaan, hy kon nie, die Afrikaner kon nie eers op homself bestaan nie, hy was so vol binnengevechte. Nou kan die ANC nie op homself bestaan nie, hy is so vol binnengevechte. Wie, hoekom? Omdat hy nie een van in Christus was nie. Maar as ons in Christus is, dan kan daar eenheid kom. Dan kan daar een volk van God tevoorskyn kom. So hoe gaan ons dit doen? Politiek? Politisch gaan dit nie werk nie hoe gaan dit wees? Dit moet geestelik wees. Ek wil julle vat na Johannes toe. Blaai saam met my na Johannes 17. Dan trek ons dit by mekaar in Johannes 17. Jezus' gebed voordat hy kruis toe is. By vers 15 sê Jezus, hy sê, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie maar dat u hulle van die bose bewaar. Nou, as ons hierna kyk, hy sê, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar, sekerlik as Jesus bid, word die gebed verhoor. Reg? Nou, wat nou van Blaukrans en Wenend? hoekom was hulle nie van die bose bewaar by Blaukrans en Wenen? Het Jesus' gebed dan nie gewerk van Blaukrans en Wenen nie? Ons het net nou gesien, hoekom nie, nee? Uh, vers 16 sê, hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. En jy sien dit die rede vir Blaukrans en Wenen. Jy sien, ek kan sê, ek is een christen, maar ek is deel van die wereld. Jy kan sê vanmorgen, ek gloe, Ek is een gelovige, maar ek is deel van die wereld. Is jy deel van die wereld, of is jy nie deel van die wereld nie? Hoor wat sê Jesus hier, hy sê, Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Dis wat hulle nodig gehad het, die tijd al. Hy sê, soos dat jy my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. Jesus maak hier die uitspraak, hy sê, soos wat jy my gestuur het in die wereld, hy het my gestuur om hy beeld te kom demonstreer, om vir die wereld te kom wys hoe hy lyk. Hy sê vir Thomas, hy sê, as jy my gesien het, jy die vader gesien. So God stuur sy seen na die aarde toe, om vir die mens te wys hoe God lyk. Wat doen God in die vlees? In die vorm, in die beeld van sy seen? Hy kom troos. Hy kom voet. Hy kom genees. Wie? Indifferently. Indifferently hy doen dit nie vir partij en los ander nie. Hy doen dit vir amal, oor die hele spekter. Wat sê God daarmee in sy hart? Hy sê, so het ek gekom. Hy sê, nou stuur ek hulle, soos wat hy my gestuur het, stuur ek hulle. So wat sê Jesus? Hy sê, ek vul hulle met die gees, met die rots. En nou dat hy die rots in ons is, hy sê, nou stuur ek julle in die wereld in, om die beeld van God te gaan wees in die wereld om God te gaan vertoon aan die mensdom. Kom ons kyk hoe Jesus dit uitspel hier. Hy sê, en ek heilig myself vir hulle, so dat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal glo, dis ek en jy, vir wie hy nou bid. Dat almal, dis nou ons, hy sê dat almal, een mag wees, net soos jy vader, in my, en ek in jy dat ons so een sal wees. Dat hulle ook in ons een mag wees, so dat die wereld kan gloe dat hy my gestuur het. Jy sê wat die wereld nodig het, vir 2000 jaar, die wereld het nodig, dat God sy sien gestuur het. Nou jy weet, is interessant, die wereld vier in hierdie dag kersfeest. Die heidense feest wat van Nimrodse dag afkom, wat 400-500 jaar na Christus Nimrod sy naam uitgehaal is en Jesus sy naam daarin geplaas is. Wat niks met Jesus sy verjaardag of sy geboortedag te doen het nie en waarvan die skrif vol is van die afgoderij wat al 500 jaar voor Christus van die boom wat hulle die bos uitkap en met gouwe goed behang wat soos een voelverskrikkerne komkommertuin Jeremia 10 staan. En God sê, maak julle nie gewoond aan die gebruike van die heidene nie. Dis waar hy vernaam kom. Nou waar kom ek daar uit? Ek sê, wat hy kom doen het, die Christendom vier al hierdie goeders op die oorlevering van die misleiding. Ons het daarvan deel geword. Ons noem dit die geboorte van Jesus. So die wereld glo nie die begin en einde daarvan nie. Dit is interessant dat die hele wereld oos en wees kersfees vier. Dit is interessant dat daar baie, baie meer mense, ver die meerderheid mense, kersfees vier met sy bome en sy blinkgoedkies. En sy vader Christmas moet die takbokke in die slee. Vader Christmas, wie is hy? Dit is nou die antichrist omself. Dit is die een wat die focus van die gesalfte van Jesus al wegvat, wat die persente bring. Het God omgestuur, lees jy van hom in die skrif? Maar wie, waar gaan jy van hom lees? Jy gaan van hom lees vanuit die okkultiese gebruike van die oud testament uit. Jare voordat Jesus gebore is. Dis waar het vandaan kom en ons speel in die komedie mee al vir soveel jaar. Jy kan kies vir jy deel is daarvan of nie, ek het lang al gekies. Ons speel nie meer in die komedie meer nie. Maar die, die, die waarheid daarvan is dit, is om te kan loskom en te besef, dat Jezus sê, die wereld moet weet, die wereld moet glo, dat u my gestuur het. Jezus sê, wat moet die wereld glo? Dat Jezus een dag gekom het? Help dit? Dit help nie. Wat moet hulle glo? Hulle moet glo, dat hy om sonde gemaakt het, so ons kon word die gerechtigheid van God. Hoe sal hy dit glo? Wat is die woord glo? Glo is om oortuig te wees. So dat ons, kan ek dit mooi starig sê, so dat ons, so dat jy en ek, die wereld kan oortuig, dat God sy Seen gestuur het. Hoe sal ons die wereld oortuig? As hulle God sien in ons. Kan ek het starig sê? die weise waarop die wereld in oortuiging gaan kom, dat God sy sien gestuur het, is as die wereld God in jou gaan sien. As jy voor die spiel kan staan, die eerlijkheid van die Heere sien, en jy volgens daar eerlijkheid kan begin lewe. Ek praat met myself. Dis hoe die wereld gaan weet. Hoekom weet die wereld nie? Stel jou voor, vir 2000 jaar hou die godsdienst ons aan hierdie kant vast. Vir 2000 jaar sê die godsdienst, ja, Jezus is gekom, maar ons is nog steeds sonders. Mis hulle die gerechtigheid van God. Mis hulle die feit dat God die sonde weggedoen het en ons rechtverig voor God gestel het. Vir 2000 jaar sien die mens omself so. So raai net wat sê die wereld. Die wereld sê, man, dis a hoaks en ek stem 100% met die wereld saam, as dit waarna hulle kyk, is wat hulle moet sien, dan sê ek jou, dan is het een hoax, maar het is nie een hoax nie. Want die waarheid is, God het ons kon verander, van gedaan te verander. En ons het nodig, om saam met God te kan sien. Ons het nodig, dat Godse geest ons die faciliteit sal gee, om dit wat al so lang kal op pad is, dat ons teen die spoed kan lees. Lees. Godse plan met die mensdom kan sien. En dit is wat Jezus hier sê. Hy sê, so dat die wereld kan glo dat hy my gestuur het. Hy sê, ek het hulle die heerlijkheid gegee. Hoor dit? Hy sê, as ons met een onbedekte gezicht in die spiel kyk, wat gaan ons sien? Heerlijkheid van die Heere. Hy sê, ek het hulle die heerlijkheid gegee wat hy my gegee het. Nou luister mooi, kyk hoeveel ouwens, toe Jezus na die kruis hang, toe sê hulle, waarlik, hy is die Seen van God gewees. Hoeveel ouders het tot verstomming gekom en gesê, waarlik is die Christus, hy is die Seen van die levende God. Hulle het het gesien, hoekom? Omdat hulle God gesien het in levende lewe. Wat gaan vandag in die wereld aan? Waarom geloo die mense nie? Waarom geloo hulle minder in plaas van meer? Waarom sien ons die Europa waaruit ek en jy kom, waaruit ons vrome voorsate kom, die Frankrijk en die Holland, en die Engeland as jy wil, waar het ons vrome voorzate kom, gaan kyk, hoe lyk dit daar? Die kerke, ek praat van die gebouwe, is pakstore, en museums, en van God en sy gebod is daar niks. Come on, wat het gebeur? het hulle dan geëmancipeer, het hulle so groot geword, dat hulle sê, wel, ons het nou die kinderspeeliekies gespeel, maar nou het die mens so ontwikkel uit God nie meer nodig nie, dit is wat ek en ene van mekaar sê, ons kom in Canada en sê, dit gaan so goed in Canada, die mens het God nie nodig nie, want, dit is wat hulle sê, good for you, as jy in God geloof, good for you, ek het om nie nodig nie, ek sê, ok, hier by ons werk dinge, hier is nie pottels in die paie nie, come on, oor jylle, so wat nodig is, is dat ons by een punt mag kom, om te verstaan, dat God sy heerlijkheid vir my en jou gegeet. En as ek en jy dit nie eers kan sien nie, hoe moet die wereld dit sien? As ek en jy nie eers genoeg tyd vir die spiel kan spandeen, As ek en jy nie, soos Jacob, God kan aangryp en sê, ek sal nie los, ten sy jy my sê nie. Besef jylle, Een hoender kan vir sy totale levensspan, kan hy elke dag eier leen, hy kan hy eiers broei, en hy kan elke keer die eiers op 15 daas te kan trap, en hy sal sy hele leven lang broei, en hy sal nooit een kijkend sien nie. Hoeveel keer gebeur dit in my en jou leven? Hoeveel van ons levens is so, dat ons al vir die laaste 10, 20, 30, 40 jaar broei, en ons nog nooit een kijkend gesien nie? Want ons het omgedraai, voordat ons gesien het. Hy sê, gee ag op die profetiese woord, totdat jylle, totdat die dag aanbreek, totdat die morgenster opgaan in jylle harte. Hoe lang, <laughs> hoe lang, <laughs> gaan jy en ek tevrede wees, om elke dag dier die reacties te gaan, maar nooit by die deurbraakpunt te kom nie. Elke dag die kan praat van iemand iemandse geloof, iemand anders sy openbaring, iemand sy, maar nooit kan volhaard, tot by die punt, ek het van hoor sê gehoor, maar nou, het my oog ook gesien. Nou, dis Jesus' gebed vir sy disciples, hy sê, ek en hulle, nou, ek wil weer vers 22 lees, hy sê, en ek het hulle die heerlijkheid gegee, wat hy my gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons een is. Hy sê die oomlik, dis die kostbaarheid. En Johan, ek dink, dis die ding wat jy vanmorgen sê, kyk, as ons een kan wees, hy sê, ek het hulle die heerlijkheid gegeen wat ek gehad het by jy. Hy sê, as hulle hierdie heerlijkheid kan sien, nou skryf Paulus vir ons, hy sê, as ons met onbedekte gezicht soos in die spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, as ons, ons het gesê, aanskou katopritsumai die woord, a constant, intensive, concentrated study of one's own reflection as in a mirror, om te kyk en te kyk, om op die profetiese woord acht te gee, totdat die morgenster opgaan, totdat die licht opgaan, totdat ek sien wat ek moet sien, totdat ek sien die heerlijkheid van die Heere wat hy vir my gegeet. Hy sê, wanneer dit gebeur, wanneer ek dit kan sien, wie wat dit dan gebeur, dan het ek een geword met hom. Ja, ek en jy kan vanmorgen sê, ons is een met God ek het hom aangeneem, ek het hom verblijf recht gegee, Godse geest woon hier binnen my, en daai sin is ons een, maar daar is een ander sin van een wees, daar die sin van een wees, is om te sien wat God sien, om die heerlijkheid van die Heere te sien, staan op woord gelig, jou lig het gekom, die heerlijkheid van die Heere, door jou opgegaan, en om daar te kom, en voor hy spiel te staan, en die heerlijkheid van die Heere te aanskou, is om een met hom te wees. Hy sê, wat gaan geheer? Dan sal die wereld weet. Dan sal die wereld weet. Hy sê, Vader, ek in hulle, en u in my, so dat hulle volkome een kan wees, en dat die wereld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil hee, dat waar, waar ek is, hulle wat jy my gegeet, ook saam met my sal wees. So dat hulle my heerlijkheid kan aanskou wat jy my gegeet, omdat jy my lief gehad het voor die grondlegging van die wereld. Ons sing vanmorgen, One thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in your house, O Lord, that I may see you, dat ek die heerlijkheid mag gaan skou, wat sê David? David roep het uit, hy sê, een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my leven mag woon in die huis van die Heere, om sy lieflikheid te aanskou in sy tempel, wie sy tempel, jy is. Sy lieflikheid is die heerlijkheid wat uit jou uit moet straal. Hy sê, een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, om al die dae van my leven te mag woon in die tempel, in die liefdelijkheid te aanskou. Dis waar God ons wil hee. Hy sê, dan sal die wereld weet dat God sy seet gestuur het. Johan, jy het een mooie uitdrukking wat jy gebruik altyd met die kamp en jy sê, gaan getuig en as het nodig is, gebruik woorde. Jy sê, die woorde moet eindelijk die bijsaak wees. Die getuigenis is ons levens. Besef jylle, ons staan vandag 176 jaar van een bloedrivier af. Ons het in een sin ons eie bloedrivier. Een gelofte gaan nie werk nie. Want jy sien die tyd van onkunde, Paulus skryf daar in handeling, en sê, God het die tyd van onkunde oorgesien, daar was onkunde, en ek sien hoe God die tyd van onkunde oorgesien het, in bloedrivier, maar wie wat, nou weet ek en jy van betere, bloedrivier gaan nou nie vir ons werk nie, en gelofte gaan nie werk nie. Ons kan nie nou met God bagen en sê, jyre, as jy sal ek nie. Al wat ons nou kan doen, ons kan sê, jyre, omdat jy het, daarom kan ek. Ek doen, want jy het. En as dit ons gesintheid gaan wees, dan gaan ons nie meer met God behagen nie. Dan gaan ons weet, ons is reeds geseen met alle geestelike seening in die hemel. En as die skrif dan sê, nasies en konings tal trek na jou licht, omdat jou licht opgegaan het, dan weet ek, daar is een hoopvolle toekomst vir ons. Dan is die rede waarover ons voorsate in hierdie land ingetrek het. Al het hulle dit so beperk verstaan, het het toch een waarde, dat het een waarde in my en jou leven vandag, dat ons kan voortsit, wat hulle gedink het hulle begin, maar wat ons dit kan doen, geheilig in Godse waarheid. En nou wil ek julle sê, daar is een oorwinning voor. Nie een oorwinning oor Zulus nie. Nie een oorwinning oor een ANC of een PAC of een DP of een NP of een wat nie. Een oorwinning oor die aanslag van die vijand. Tegen die volke van Zuider-Afrika tegen die aanslag wat die vijand het, tegen die mensdom, tegen die kroon van Godse skepping. En ek en jy is die ouds wat aan wie God die oorwinning wil gee. So kom laat ons, laat ons hierdie oorwinning omhels. Laat ons weet dat hy sy godelike kracht ons alles geskenk het wat tot leven in Gods vrucht dien. En as ons bereid is om om aan te gryp en te sien soos hy sien, sal ons in die volheid hiervan staan. Elke dag sal ons die oorwinning beleef, sal ons in hierdie land een oorwinning sien, wat ons na ons asem sal laat snak. Hy sê, jou binneste sal in beroering kom oor al die guns, en oor al die goed, wat ek aan jou bewys. Prijs die Heere, Vader, ons dankie. Dankie dat jy voorsiening gemaakt het, van ver af, vir hierdie dag, Dankie Heere dat die tyd van onkunde afgehandel is. Dat hy ons oor verlig het om die waarheid van die woord te sien. Dankie Heere dat dat hy ons geleer het wie hy is. Dat hy karakter kon leer ken. Dat ons as ons hy naam belei, kan belei dat hy goed is en goed is sonder eind. Dat daarby hy geen duister is, is nie dat hy lig is, in die volheid daarvan. Heere, dat elke goeie gif, elke volmaakte gave van u afkom, dat daar nie skade weer van omkering is nie. Dat u ons lief gehad het van die begin af. Dat u ons welstand op die hart dra, en nie net ons in nie, maar die van die wereld. Dankie Heere, dat ons met die sachte oog kan kyk na die wereld wat raas en blaas, waar die volke een geraas maak en nietige dinge bedink. Jere, dat ons met een sachte oog na die volke kan kyk en besef dat die selle prijs vir hulle betaal was as wat die van ons betaal het. En dat jy hulle insluit in die ons. Jere, so dat ons hier kan leef op hierdie aarde van jy. Soos lichte wat skyn in die wereld. So dat mense kan sien, so dat die wereld tot oortuiging kan kom, so dat die wereld kan gloe dat hy sien gestuur het, tot die volkome versoening van die wereldse sonde. Dus dankie Heere, dat ons die toekomst tegemoet gaan. Dus dankie Heere, dat terwyl die duisternis oor die aarde kom, en donkerheid oor die volke, terwyl ons hierdie gerichte hoor van oorloe en al hierdie dinge, Vader, as ons al hierdie dinge hoor, dat ons vandag, op een dag soos vandag, met soveel oortuiging en zekerheid weet, dat jy onbeweeglik is, dat jy rots die aarde vul, jy rots wat gesê het, my gedagtes aangaande jylle, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, een hoopvolle toekomst, jylle, ons omhels hierdie hoopvolle toekomst, vanmorgen, nie net vir onszelf nie, ook vir die wat met ons verskil, ook die wat anders is, wat nog nie gesien het nie, waarschijnlijk omdat hulle dit nie by ons gesien het nie. Dankie dat jy ons nie verwijt nie, dat jy ons nie veroordeel nie. Dankie dat jy op niet vanmorgen kom en ons uitnooi om tyd te spandeer met jy, om oortuig te word van die heerlijkheid van die Heere, om in die skoene te kan sta en om aan die wereld die God van liefde te verdoen. Ons Heere Vader, in Jezus' naam. Amen.